بوك تو altmış yedi سبعة وستون iyilik زميري إكي ضمائر الملكية رقم اثنين gözlük النظارة O gözlüğünü unuttu. Laqad nesiye نظارته. Gözlüğü nerede? Tura ayna nesiye نظارته؟ Saat. Es-sa'a. Onun saati bozuk. Sa'atuhu la ta'mal. Saat duvarda asılı. الساعة على الحائط Pasaport. جواز السفر O pasaportunu kaybetti. لقد فقد جواز سفره Onun pasaportu nerede? <clears throat> أين جواز سفره إذن؟ Onlar, sizler. هم هن هم هن Çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar. لا يستطيع الأولاد أن يجدوا آباءهم Ama ebeveynleri geliyor ya. Ha Hâhunne ummehâtunne kâdimat. Siz, sizler. Huve, kaf. Seyahatiniz nasıldı, Bay Müller? Keyfe kânet rahletuke Seyyid Miller? Hanımınız nerede, Bay Müller? أين زوجتك سيد ميلر Siz, sizler. هي كاف Seyahatiniz nasıldı, Bayan Schmidt? كيف كانت رحلتك سيدة سميث Eşiniz nerede, Bayan Schmidt? أين زوج حضرتك مدام Smith